Sve što je u Bibliji povezano je sa Božjom ljubavlju. Ne može da bude drugačije. Pa tako i tema koju ćemo imati posle podne je, naravno, nastavak nje. Ali ne u tom kontekstu, nego u kontekstu događaja koji je opisan u Svetom pismu i koji je pomalo taknut u našoj biblijskoj pouci od danas pretpodne. Uzet ćemo onu Isusovu priču koju je evanđelista Luka zapisao u desetom poglavlju svog evanđelja, u stihovima od 29 pa do 37. Nama jako poznati stihovi, međutim verujem da ćemo sa ovim proučavanjem danas dobiti jedno novo svetlo, jer ćemo ga malko osvetliti sa nekih strana sa koje pretpostavljam da nismo još osvetljavali. Dakle, Lukino evanđelje 10. glava od 29. stiha. A on jaše da se opravda, pa reče Isusu, a ko je bližnji moj? A Isus odgovarajući reče, jedan čovjek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše, ostavivši ga pola mrtva. A iznenada silažaše onim putem nekakav sveštenik i videvši ga prođe, a tako i Levit kad je bio na onome mestu pristupi i videvši ga prođe. A Samarijani nekakav prolazeći dođe nad njega i videvši ga sažali mu se i pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom i posadivši ga na svoje kljuse dovede u gostionicu i ustade oko njega. I sutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru i reče mu gledaj ga i što više potrošiš, ja ću ti platiti kada se vrati. Šta misliš dakle? Koji je od ove trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduvci? A on reče, onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče, idi ti čini tako. Zašto Isus ispriča ovu priču? Moramo krenuti u neki tekst malo ispred ove priče da bismo mogli razumeti zašto je on uopšte tu priču ispričao. U stvari to nije bila obična priča. To je bio jedan događaj koji je bio poznat svima koji su slušali Isusa. To je bio stvarni događaj. I on ga je pričao onako kako se desio. S tim što je naglasio poentu kojom je hteo da naglasi odgovor kojeg je tražio jedan njemu simpatičan mladić, kada je pitao Isusa, učitelju, šta ću činiti da dobijem život večni? Bio je to jedan od onih mladih pravnika koji su u jevrejskoj školi uskoro trebali da zauzmu mesto u velikom sinedrionu koji je upravljao jevrejskom državom. Isus mu je rekao na to pitanje šta treba da čini da dobije život večni. Pa kako čitaš u zakonu? Šta je napisano? Znate, kada je Isus ovdje spomenuo zakon, on nije mislio na ono što mi mislimo kada se spomene reč zakon. Kad se spomene reč zakon, mi uvek pomislimo na deset zapovesti i to je to. Ali Isus nije mislio na deset zapovesti. On je mislio na ono što inače jevreji zovu zakonom. A to je u najužem smislu pet knjiga Mojsijevih. Drugim rečima, on misli na sve one upute koje je Bog preko Mojsija dao svom narodu. Šta čitaš u zakonu? To čini i bit ćeš živ. A on odgovarajući reče, šta je čitao u zakonu? Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom misli svojom, i bližnjega svojega kao samoga sebe. Šta je on ovdje odgovorio? Je li citirao bilo koju od deset zapovesti? Nije. On je citirao nešto što se nalazi zapisano u Mojsijevim knjigama, dakle u zakonu. A Isus mu reče, pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ. Šta treba da radi? da ljubi Boga celim srcem, celim bićem, svim umom svojim. I drugo, da ljubi bližnje kao samoga sebe. Je li to teško? Kako za koga? Onaj ko je Boži sin, njemu to nije teško. Onaj u kome živi Isus, njemu to nije teško. Za grešnika isto nije teško nego je nemoguće. Ne da nije, ne da je teško, nego je nemoguće. Ako ne možete ljubiti, kako tu piše, bližnjega svojega kao samoga sebe, vi niste Hristovi sledbenici, vi niste Božja deca. Božja deca ljube kao što njihov otac ljubi. Mi se možemo zavaravati, ali ovo je istina koja treba da nas pecne, ako treba da nas pecne. E, ta istina je pecnula i ovoga mladog zakonika. I onda je postavio Isusu pitanje, a ko je moj bližnji? Ja mislim da ga je u tom trenutku Isus pogledao onako kao nekog i odmerio ga od glave do pete a ti si učitelj Izraelje. I sada ja treba da ti odgovorim na to pitanje. Ti ne znaš ko je tvoj bližnji, ali dobro. Uzet će za primjer, nisu oni bili sami, bilo je oko njih još slušalaca. Uzet će za primjer događaj koji je bio za njih poznat, jer se nedavno odigrao tamo, o kojem sada Isus ovdje priča. Naravno da je ovdje reč o jednom jevrejnu koji je išao na putu između Jerihona i Jerusalima. Pa negde, ja ne znam da li je to tačno na sredini puta, mislim da je bliže Jerusalimu, gde danas kada odete, postoji jedno mesto koje se zove gostionica milostivog Samarijanina. Baš tako piše. Tamo je u toj pustinji judejskoj sačinjena jedna gostionica, u čijem dvorištu ima onih starih, stvarno starih ostataka nekih zidina, za koje se može kazati da je tu nekad stvarno bila gostionica. A krajolik kojeg možete da vidite gotovo je onakav kakvog ga je Ellen White opisala u knjigi u svojoj knjizi Hristove priče. I kad uđete u tu gostionicu, šta u gostionici možete da nađete? Piće, no tako, E kad sam ušao u tu gostionicu, interesantno, na jednom rafu sam našao unučića. Ako znate šta su unučići. Molim? Tako se, tako su popularno oni koji vole da piju rakiju, zvali one male flašice napunjene alkoholom, prava pravcata šljivovica, razumete? Šljivovica iz Srbije tamo baš bila na, ovaj, na onom da, u Izraelu, tamo u toj, u toj gostionici milostivog Samarijanina. A, sedam šekela, sećam se da je koštalo, jedan komad. Koliko je ta šljiv srpska šljivovica, da, piše, da je produkt iz Srbije. Tamo u blizini je bio postavljen jedan šator veliki, gdje je jedan, hajde recimo Beduin, imao nekoliko svojih životinja i naravno imao je jednu kamilu koja je bila lijepo ukrašena, taman toliko da svako poželi da se slika sa njom, jer kako je biti u Izraelu, ne slikati se na kamilu. E, samo da vas ona onako podigne sa onim njenim spratnim podizanjem, isto tako spuštanjem, to je već doživljaj. Tu ako ne izlomite kičmu, onda ste dobri. I onda napravite jedan krug i platite tamo nekih 10 dolara za, to iskustvo. Na tom mestu koje je stvarno autentično, kako Jelen White opisuje, desio se otprilike ovaj događaj. Ali ono što je bitno jeste, Jerihon, ili znate kakav je to bio grad? Čiji je to bio grad? Znam, ali ko je stanovao u Jerihonu? To je bio grad sveštenika. Sveštenici koji su dežurali u Jerusalimskom hramu, oni bi iz Jerihona odlazili ka Jerusalimu. I tuda su i prolazili. Pa zato su se u priči i našli baš elita jevrejskog sveštenstva. Jedan sveštenik i jedan levit. A šta hoćete veće od zvanja kod jevreja? levit. Samo iz njihovog plemena mogao je da bude neki biran kao prvosveštenik i sveštenici su mogli da budu samo leviti. Jedan jevrejn je bio izbijan. Tamo ima fantastičnih mesta za razvojnike koji se onako sa njihovim kamilama ili ne znam ja, da li su imali konje u to vreme. Ili peške jednostavno mogu stuštiti kad naprave zasedu za neke prolaznike koji su tamo prolazili i za čas poslao nekoga orobiti, a ovoga čovjeka ne samo da su orobili, nego su ga i gotovo na smrt istukli. Ostao je da leži tamo na suncu. Tamo su užasne vrućine. Kad odete u Izrael, u maju, lubenice su već zrele. Prva žetva je odrađena. Naranđe su već žute Tamo imaju tri žetve u toku jedne godine. I to je jedino mesto, u stvari jedino vreme kada možete da kažete to je krajnje vreme kad se vredi u Izraelu naći. Jer ako se nađete u junu, u julu, u avgustu, e onda su tamo takve vrućine da bolje ni nemojte izlaziti napolje. I na takvom suncu ovaj izbijeni jevrejn je ležao. Probajte vi da ležite tako na kamenjaru gde nemate nikakve senke, samo pet Pa Ovako zdravi. Probajte da ležite pola sata. Probajte da ležite sat vremena. Kako biste prošli. A ovaj je bio sav izranavljen. Krv je bila po njemu. Nije mu bilo svejedno. Nije mogao sam ni da se pomeri, ni da se skloni. Ništa nije mogao za sebe učiniti. Bio je toliko izmučen i takvog izgleda. Kada je sveštenik došao i pogledao na njega, on je napravio jedan krug oko njega i usmerio se dalje prema Jerusalimu. Znate zašto? Zato što je išao da obavlja svoju službu. A ako bi jevrejski sveštenik dotakao mrtvaca kojim slučajem on bi bio nečist, nedostojan da vrši službu. On bi morao onda da se ceremonijalno očisti. Zbog toga nije htio ni da njegova senka padne na, kako je on mislio, mrtvaca, jer bi čak i onda bio nečist. Zamislite. I samo je otišao. Levit isto tako. Otišao je dalje. Dakle, Isus odgovara na pitanje ko je moj bližnji? I priča ovu priču. Ako neko od Izraelaca treba da učini neko dobro delo, pa to ne treba da bude učitelj? A ko su njihovi učitelji? Pa upravo leviti i sveštenici. Ako oni nisu primjer, pa ko će onda drugi da učini? Slušali su ovo i običan narod koji baš u nekim momentima i nije baš voleo te sveštenike. I sada su mislili kako će Isusu priču, jer on nije završio priču, uvesti nekog običnog seljaka, radnika, običnog vernika, običnog jevrejina, kako će se on sažaliti nad svojim bratom jevreinom koji tamo leži. Međutim, Isus ih šokira. Uvodi ih u šok time što u priču uvodi ne jevreina, nego samarijanina. Kad je on spomenuo samarijanina, ja mislim da su oni razlogačili oči i da više nisu imali ni riječi šta da ga pitaju. Znate zašto? Samarijani i Izraelci, oni su se tako voleli kao što se vole pas i mačka. Kao što se vole ono kad zarate neke zemlje, pa dojučerašnja braća ili komšije, kad više ne mogu da se vide. I on zbog toga kaže, a Samarijanin nekakav, znate ono, nekakav, to vam je već ni podaštavanje jedne nacije, jednog naroda. On je došao, sišao sa svog magarca, hteo je da vidi šta se dešava sa njim. Možda je mrtava, možda nije. Ako nije, hajde da mu pomognem. Ako jeste, hajde da, da uradim ono što bi kao čovjek trebalo da uradim. I kada je video da on ipak diše, uradio je kako je u priči opisano. Zalio mu ulje, oprao rane, zalio uljem, sigurno sa nečim malo zavio, posadio ga na svoje kljuse i on ga lepo peške odvezao do svojim hitnim kolima do gostionice milostivog Samarijanina. I onda je rekao gostioničaru, sutradan, znači on je bdio nad njim celo vreme, a sutradan kad je trebalo da krene na svoj put, na svoje obaveze, gostioničaru je unapredao dao novca da ga gleda kao svog rođenog brata. Pazite, to jedan samarijanin radi. E da možemo sada shvatiti tu Isusovu ilustraciju, taj događaj, tu priču, ja vam moram kazati nešto o tim samarijanima. Ko su stvari samarijani? I dan danas imate potomke samarijana u Izraelu. Samarija je glavni grad Severnog Izraelskog carstva. Znate da su u jedno vreme, kada se Izrael podelio na Severno carstvo i Južno Judino carstvo, imali svoje, svoje bogosluženja, imali svoje glavne gradove, međusobno se nisu baš puno mešali. Samariju je utemeljio car Omrije ili Omri, što možemo čitati u prvoj carevima, u 16. glavi u 24. stihu, a izgradio ga je njegov sin Ahav, koji je podigao i hram posvećen valu. E sad, tu već imamo jedan problem. Izraelski car posvećuje jedan hram neznabožačkom caru, prkoseći i izazivajući Boga. To je ono što, što je Bog mrzeo kod svog naroda tu praksu. To je bila njihova duhovna preljuba. Oni nisu obožavali pravog Boga, nego božačkog Boga. E, taj hram će kasnije razoriti severno-izraelski car Jehu. Ali će, kako Osija u osmoj glavi u petom stihu piše, u svetilištu ostaviti tele, ikonu teleta. Ne ikonu, nego o, kip teleta to telo je predstavljalo božanstvo. Opet posvećeno nekom božačkom bogu. I opet je to bilo kako u Bibliji piše da time me draže kad Bog govori o toj praksi. Inače, Samarija leži na zapadnoj obali Jordana, a to je područje koje je okupirala izraelska vojska kada su imali ono rat sa palestincima 67. godine. A još 722. godine pre Hrista celo područje je dobilo ime Samarije, Samarija upravo po tom gradu, Samariji. Jel se sećate da se spominje i Samarijanka, ne samo nekakav Samarijanin u ovoj Isusovoj priči. A i još neka podsjećanja ćemo spomenuti. Asirci su te godine uspeli zauzeti grad Samariju i jedan veliki deo starosedelaca su odveli u izmanstvo. U Samariji su živeli jevreji, ali kada su ih osvojili Asirci, oni su ogroman deo stanovništva jednostavno očistili. To je bilo etničko čišćenje. A onda su na njihova mesta doveli svoje ljude, svoje stanovnike. Tako da je Samarija bilo područje mešovitog naroda. I vremenom narod se počeo mešati ženitbeno udadbim vezama jevreji sa Samarijanima. Tako su oni postali nečisti jevreji. I oni čisti jevreji nisu ih prihvatali kao svoju braću, jer su svoju krvu uprljali sa neznabožačkom krvlju, kako oni to smatraju kada, se vežu e, jevrejska ovaj, populacija sa nekim nejevrejskim narodom. Znate da je u Bibliji bilo strogo zabranjeno da se jevreji žene ili udaju za nejevreje. Samarijani su poštovali Jahvea, zato što su jednim delom oni bili nasljednici prave jevrejske loze. Ali su poštovali i druge bogove, što nam govori druga carevima 17. glava. Znači oni su bili poštovaci i pravog Boga i onih drugih izmišljenih bogova. Možda nisu bili načisto koga treba zapravo slaviti, pa ajde, ako, ako kojim slučajem pogreše u jednom, pa ako, ako služe i onom drugom, pa sad neko će im se smilovati, razumete? To je bilo ono, kao što sada, recimo, ima neka država tu na Balkanu koja hoće i sa zapadom i sa istokom. E, nakon povratka iz izgnanstva, Samarijanima više nije bio dozvoljen pristup Jerusalimskom hramu. Oni nisu smeli više ni da uđu u područje hrama. Danas u Izraelu, u stvari u Jerusalimu, tamo gdje se nalazi ona zlatna kupola, to znate tu sliku panorama Jerusalimu, uglavnom dominira ta zlatna kupola. Pored te zlatne kupole nalazi se džamija sa crnom kupolom. Zlatna kupola nije džamija. To je samo kupola nad stenom. To je za muslimane jako sveto mesto. Broj tri sveto mesto. Posle Meke i Medine, Jerusalim je za muslimane na trećem mestu sveto mesto. Zato što se tamo navodno ispod te kupole nalazi stena sa otiskom konjskih kopita sa kojim se Muhamed uzneo na nebo. To mnogi smatraju da je to džamija, Omarova džamija. Međutim, nije. Omarova džamija je malo nekih stotinu metara udaljena od te kupole na steni i nalazi se tačno tamo gdje je nekad bio glavni ulaz u područje hrama sada je on zazidan, zapravo zadnja strana te džamije je zatvorila prolaz. Više jevreji tamo ne mogu da prođu. Na kraju krajeva muslimani su zagadili to područje svojim prisustvom. Razumete? Po umu jevreja. To je sada onečišćeno područje. Kako su se oni čuvali, jevreji, od, od te, kako bih rekao, ceremonijalne zagađenosti ili onečišćenosti? Pokazuje i ta činjenica da je u područje trema ispred, ili oko hrama mogao da uđe i nejevrejin, ali do jedne određene granice. Samo su jevreji mogli da budu tamo blizu hramu i da učestvuju u hramskim službama. Nejevreji Mogli su prisustovati kao gledalci, ali nisu mogli učestvovati. Dokle god se i oni ne bi prihvatili odnosno primili te vere, obrezali i postali jevreji po veri. Ali nisu se smeli međusobno mešati kad su odlazili na bogoslužbene svečanosti. Nego, jevreji su išli jednim putem, da kažem jednom stazom, kroz taj otvor koji je sad zazidan Omarovom džamijom, a neznabošci su morali imati drugi ulaz, a budući da su se njihovi putevi prekrštavali, onda su oni morali, nisu smjeli ići oh, kao na raskrsnici što bismo mi išli, idu jevreji, idu neznabošci. Ne, nego su neznabošci, za njih je bio izgrađen jedan most koji je onemogućavao fizički doticaj sa jevrejima i onda su tako ulazili na to područje hrama. A to vam samo zbog toga pričam da shvatite koliko su jevreji bili isključiv narod što se tiče mešanja sa drugima. Sjetite se samo da Bog mora jednom Petru pokazati onu viziju o nečistim životinjama da bi Petar shvatio da treba da ode kod onog neznabošca koji traži Boga i koji će se obratiti i da ne premišlja da uđe u njegovu kuću, jer su jevreji smatrali ako uđe u kuću neznabošca, on se onečisti, onda on ne može više da učestvuje ni u kakvoj bogoslužbenoj svečanosti dok se ne okupa ili dok se ne krsti, dok se ne uroni u vodu u, njihovim, u njihovim mikvama, onim bazenima očišćenja. A Samarijani, koji su inače bili nečist narod, zato što nisu imali čistu stopostotnu jevrejsku krv, nego izmešanu, oni su bili polu jevreji, polu neznabošci, više im nije bilo dozvoljeno da uđu u taj hramski prostor. Šta onda oni koji su hteli među njima da služe Jehovi, šta su mogli da rade? Da sagrade sebi drugi hram. I sagradili su ga. Na jednoj gori, koja se nalazi u blizini onog Jakovljevog studenca gdje je Isus sreo jednu ženu, Samarijanku. A sa tog Jakovljevog studenca možete da vidite u stvari dve gore. Goru prokletstva i goru blagoslova. To se nalazi u Sihemu. Sihem nekadašnji, to je današnji glavni grad Palestine, Nablus. Tamo gdje se nalazi Jakovljev studenac i gdje je Isus sreo Samarijanku, možete otići i danas ćete vidjeti jedan rastari studenac, stvarno, možda i potiče iz tog vremena, možda je to baš pravi Jakovljev studenac po onome kako govore jeste vredi pogledati. Jevreji su, u stvari, Samarijani su morali izgraditi taj drugi hram. Jel se sjećate Samarijanke koja pita Isusa, vidim da si prorok, drugim rečima, vidim da si od Boga, da si produhovljen, vidim da mogu od tebe da dobijem određenu informaciju. Reci mi, šta je ispravno? Vi učite, vi, vi ste jevreji. Vi učite da se u Jerusalimu treba moliti Bogu ili obožavati Boga. A naš narod kaže da se treba moliti Bogu ili obožavati na ovome hramu. A odatle, sa Jakovljevog studenca, vi praktično vidite tu, tu, tu goru Garizim, da, gora blagoslova. Inače, ona je zelena, a ona gora proklesla sa desne strane, ona je sva gola, pusta, nemate zelenila nikako. A znate kada su prelazili Jerihon, ulazili u obećanu zemlju, da je onda da su onda sveštenici i sa jednog i sa drugog brda vikali ili čitali narodu Božje reči. Sa jednog su brda čitali reči blagoslova, ako budu slušali Boga u svemu i služili mu onako kako je bilo propisano, a sa gore prokletstva izricali su prokletstvo ako ne bi išli tim putem. Zato su se te dve gore i nazvale po tom događaju gora blagoslova i gora prokletstva. E to svetilište na gori Garizimu kod Sihema 107. godine izgradili su pre Hrista, međutim njega je razorio Hirkan, prvi hasmonejac, ali brdo je i dalje ostalo sveto mesto za jevreje, u stvari za Samarijane. Jaz između jevreja i Samarijanina, Samarijana je prerastao u otvorenu mržnju i neprijateljstvo. Mi to možemo da shvatimo kako to može biti, jer smo na našim prostorima nekadašnje Jugoslavije vidjeli strahovitu mržnju koja je dovela do prolivanja jako jako puno krvi. I oni koji su nekada poticali od istog, od istog porekla, od istog pretka, toliko su se međusobno mrzeli da su ubijali jedne druge. Oni čiji su pra pra preci, sa istim prezimenima, a sada su sa drugačijim prezimenima, jednostavno ne prihvataju više da su istog roda, oni su bili u strahovitom neprijateljstvu. E tako su isto i Samarijani sa jevrejima. Istoričar Polibije piše da je u italijanskim gostionicama svog vremena, negde oko 150. godine pre Hrista, cena noćenja bila jedna trideset dvojina denara što znači da je Samarijanin, kad je dao dva dinara ili denara, gostioničaru zbrinuo svog pacijenta za koje vreme? Za dva mjeseca. Sve troškove platio ga, platio mu je za dva mjeseca unaprijed. Ali i to, rekao sam već, nije bilo sve. Rekao je, ako potrošiš i nešto više, sve ću ti nadoknaditi. E, kada je ispričao ovu priču, šta je Samarijaninu radio, sa ovim jevrenom sad Isus postavlja pitanje ovom mladiću. E sada ti kaži ko je tvoj bližnji. Nije mu postavio baš tako pitanje. Ako bi ja vama postavio pitanje ko je naš bližnji, šta biste vi kazali? Ja sam naučio na sljedeći odgovor. Moj bližnji je onaj kome je potrebna pomoć. Ne znam da li se vi slažete sa tim. Međutim, Isus nije postavio tako pitanje. Čitajmo pažljivo pa ćemo vidjeti. Isus je rekao, ko je bližnji bio onome kome je trebala pomoć? Sasvim drugačije pitanje. To nije pitanje da li je bližnji onaj kome treba moja pomoć, nego da je bližnji onaj koji pomaže onome kojima, kome je potrebna pomoć. Razumemo razliku? To je ogromna razlika. Dakle, ko je bližnji bio od ove trojice iz ove priče, iz ovog događaja, ovom izbijenom jevrejinu? Ko je bio bližnji? Sad jevrejin, u stvari ovaj zakonik nije mogao ništa drugo da kaže. Morao je reći da je to bio Samarijanin. Međutim, on neće da uprlja svoja usta time što će izgovoriti reč Samarijaninu. Nego je odgovorio onaj koji mu je pomogao. Ajde da vidimo samo još par detaljčića vezano za odnose između jevreja i Samarijana. U ono vreme. Luka u devetoj glavi spominje jedan događaj u 51. stihu i dalje. I opisuje kada je Isus nameravao da uđe u Jerusalim, ali morao je da prođe kroz neki samarijanski gradić ili selo. Kaže, a kada se navršiše dani uzeća njegova, on nameri da ide pravo u Jerusalim i posla glasnike pred licem svojim, i oni otidoše i dođoše u selo Samarijansko, da mu ugotove gde će noćiti. Pazite, jevrejin dolazi u selo Samarijansko, da mu ugotove gde će prenoćiti. I ne primiše ga. Zašto? Jer videše da ide u Jerusalim. Zašto ga nisu primili? Puh, su vidjeli. Idite u Hrvatsku i kažite dajte mi hleb. Možete dobiti a posebno pre 10 ili 15 godina. Dobili biste nešto, ali to ne bi bio hleb. Kad su oni vidjeli da ovaj namerava da prođe, da ide u Jerusalim, tako su i kazali, nisu mu htjeli uopšte izaći u sus, neće ni da ga vide. A kad videše učenici njegovi, Jakov i Jovan, rekoše, pogledajte koliko ljubavi postoji sada u ova dva učenika Isusova. Jovan, pa to je najljubazniji učenik Isusov. Za njega kaže, odnosno za njegove poslanice neki teolozi da je on svoje poslanice pisao perom koje je bilo umočeno u ljubav. Jer on je ljubav najbolje opisao u svojim poslanicama. Taj, dakle, ljubazni Isusov učenik zajedno sa Jakovom rekoše, gospode, Hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrebi kao Ilija što učini? Zašto? Zato što, ga nisu, zato što nisu primili Isusa. Oni su ga omalovažili, oni su ga osramotili. A pogledajte šta ova ljubav radi. Koliko su oni to već vreme provodili sa Isusom da su naučili šta znači ljubiti svoje bližnje. Zato što su te tako ponizili, hajde da kažemo neka ih grom spali. Jeste vi nekome tako nešto slično poželili? Nekad u životu. Dakle, ovaj detaljčić pokazuje kakav je odnos bio između njih. A Isus odgovara ovim svojim učenicima, tom ljubaznom Jovanu između ostalog, i zapreti im i reče, pa vi ne znate kakvog ste duha. Pa nema ništa božansko u vama. Jer sin čoveči nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva i otidoše u drugo selo. A ovdje se pokazuje, ma čujte, između čak Isusovih učenika jevreja i Samarijana kakav je odnos. A pogledajte sada u Jovanovom evanđelju jedan detaljčić u osmoj glavi, u 48. stihu. Kada se svađaju dva čoveka, ili dve žene, ili čovjek i žena, ne znam da li se oni baš dugo svađaju, ali kada se svađaju dve osobe, i kada hoće jedna drugu da uvrede, onda pokušavaju da nađu najteži izraz koji bi najdublje pogodio da bi uvredio onu suprotnu osobu. Ja ne znam kakvi se izrazi ovdje koriste, ali satana, ti si satana. <laughs> Neko bi kazao konju jedan, a ti si jedan običan vo, razumete. Ja još nisam vidio toliko puno volova i konja koji voze automobile po Novom Sadu. Ali kad uđete u automobile, onda ćete vidjeti da šoferi prepoznaju koji su konji i volovi i samo kažu gle ovoga konja. Ali u Bačkom gradištu koje je tamo nekih 40 km daleko od Novog Sada svađali su se dva čovjeka, dve komšije i htjeli su jedan drugoga da uvrede. Tražili su najteže reči koje će im, koji će im probosti srce. Pa između ostalo kad su izređali već ceo, ovaj, celu lepezu tih ubojitih reči, onda jedan drugome kaže, ma ti si jedan običan konj. A ovaj drugi njemu kaže, a ti si traktor. <laughs> e sad, otkud traktor? Pa kaže, zašto traktor? Pa zato što u njemu ima 55 konja. <laughs> I kod jevreja je bio običaj da nekoga uvrede time što će ga pogoditi u srce, uzimajući neku reč za njega da ga imenuje. I tako su i Isusa htjeli da uvrede. U osmoj glavi Evanđelja po Jovanu u 48. stihu piše Tada odgovoriše jevreji i rekoše mu Pazite koju najtežu reč, koju najtežu uvredu između svih sada oni koriste da bi uvredili Isusa. Ne govorimo li mi pravo da si ti samarijanin? To je najstrašnija uvreda za jevrejina kazati Samarjanin. E takav je to bio odnos između ta dva naroda. A sad se vratimo priči. Kad je Isus ispričao ovu priču, a sve ovo što vam ja govorim, to su oni znali, jer to su oni živali, to je bio njihov život. Kad Isus postavlja pitanje, ko je bio od ove trojice bližnji onome kojemu je bila potrebna pomoć, a on pokunjeno odgovara onaj koji mu je pomogao. Pravo si odgovorio. Da, on je taj bližnji. Ti si pitao ko je moj bližnji. Zašto? Zato što si citirao iz zakona ono što trebaš da radiš da bi bio živ. Da, bi dobio život večni. Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. A ko je moj bližnji? Iz ove priče ispada da je njegov bližnji ko? Samarjanin, kojeg treba ljubiti kao samoga sebe. O, to je za Jevrajina bilo toliko slatko, kao kad bi trebao da proguta žabu. Ljubiti i onoga koga je teško ljubiti. To je nemoguće. Ali Bogu je moguće. Zašto? Zato što je on ljubav. On ljubi sve. Bog ljubi i svoje neprijatelje. Jedno vrijeme tamo u Čuruškoj crkvi u Vojvodini povela se polemika da li Bog toliko voli da ljubi i đavola, da voli i đavola. Jer voli đavola ili ne voli đavola? O to je ceo rat nastao tamo u crkvi. Podela između onih koji navijaju za ideju da Bog ne voli đavola i da Bog voli đavola. Sad, jel ga voli ili ne voli? Jedna je stvar šta će biti sa njim, a drugo je pitanje da li ga voli ili ga ne voli. Šta ćeš činiti da dobiješ život večni? Da budeš ispunjen ljubavlju kao što je Bog ljubav. I da tu ljubav ne zaključaš u sebe i zamandališ sa sedam katanaca i ključ baciš. Šta tu prolazi vardar? Da ga više niko ne nađe. Ne, nego tu ljubav trebaš deliti drugima. Drugi moraju da osete tu ljubav. Pa makar za tebe, jevrejne, to bio i samarijanin. A vi ovdje, svako od vas ima svog samarijanina. Ali ste ga dužni ljubiti ako hoćete da budete deca Božja. Budite i ljubite.